c'est surtout euh, le pouvoir d'achat, quoi, la revalorisation des pensions. Erosteko euh, ahala edo erretreta euh, sarien emendatzea da gehien bat galdegiten duguna. Où le gouvernement nous a accordé gracieusement 0,1%. 2008 geroz ez gira emendatuak izan, salbu joan den urte ondarian, euneko zerokakotx batez, erran nahi du mila euroko pentsio batentzat, euro batez ogikipi baten erosteko ahala. Ian rattrapage immédiat, nous qu'on à la CGT de 300 euros par mois. Guk CGT sindikataren partetik, iru egun euroko emendatze bat dugu galde iten. Eta pentsuak hilabete sarien emendaketari lotuak izan diten eta ez presioeri. Azkenean gure erosteko ahalak tipitzen ari baitira. Euh, de tu, hein. nos Dono kotizazio mutuel... Gana idu, emendaketak jasaiten ditugula aldean hitzetaik, euh, bai pagatzen ditugun mutuelen kotizazioak, janaria, osagarria, dena euh, goitidua, baina ez gure erretretasaria. Tout augmente, quoi. Et nos pensions n'augmentent pas. Un facteur, il doit avoir 900 euros à peu près. Alors, donc, c'est légitime qu'on réclame ça. Hein.